Naime, ovih dana ste bili svjedoci da gledate još jednu dramu sinova majmuna i svinja ebnau kredate u Elhanazir prokleti židova koji su još jednom pokazali svjetskoj javnosti da oni od dva hajvana potiču. Da su oni osobina dvije opake, ružne, prljave životinje koju god uzmeš, gaditi se. Bilo da govorimo o krmku ili da govorimo o majmunu. Majmuni kada mu daješ poklon, dobro se čuvaj. Ako mu ti budeš gulio bananu pa mu se približiš, Možda će on tvoju facu oguliti. Pas je plemenitiji od majmuna. Psu kada, pašćetu kada dajemo nekakav poklon, on zahvali repom, mahne ti i kaže ti u svom i na svom jeziku puno ti hvala na ovom dobročinstvu. Dok sinovi majmuna i svinja, židovi, nemaju ni stida, ni straha, ni pameti na kraju krajeva. I to je još jedan dokaz da zaista oni sebe smatraju odabranim, a ostalo su sluge njihove, hajvani njihovi. I to Kur'an potvrđuje pa kaže قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ovi židovi, ako vi mislite da ste vi odabran narod i poseban status kod Allaha Đerlešanu imate, poželite da umrete ako istinu govorite. Mogu se spuštati kao u planeti Majmuna iz Apača i drugih vrsta helikoptera na goruke civile i to je jedan vid ponašanja Majmuna. Ali da se radilo o ljudima na brodu koji su sebi klanjali dženazu i krenuli da se bore protiv židova i tako im najavili malo sutra bi onda bilo šimpanzi koje se spuštaju iz helikoptera onda bi kao što je Kur'an opisao samo dočekivali muslimane iza zatvrdi i veliki utvrda i onda bi bili poput miševa ali će biti toga i jednoga dana će oni biti poraženi i potpuno sa dunjavuka pometeni Počeo je Hitler da im mete, a muslimani će ih pomesti do kraja. To je objava od Allaha tabareke wa ta'ala, a poslanik alaih salatu wa salam nije govorio viceve, nego je govorio objavu. Pa je rekao, neće nastupiti sudnji dan, dok muslimani ne budu uništili židove, tako da će svaki kamen i drvo progovoriti, i reći o muslimanu, o Abdullah, dođi evo i za mene čuči židov, samo će šutati drvo Garkad, to je židovsko drvo. I zaista, oni svaki dan dokazuju da im se kraj primiče. Ostavimo njih na kraju krajeva po strani. Gdje je izlaz? Inna Allahe la yugayru ma bi qavmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Neće Allah promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijene sam sebe. Nema sumnje da izlaz u borbi na Allahovom te barek evo ta'ala putu. Proti židova se mora ponesti džihad. I to džihad s kojim je zadovoljan Allah te barek evo ta'ala da bi progovorio svaki kamen i svako drvo. I neće reći o, o, o Arape ili o Turčinu ili o Bošnjaku. Dođi ovamo nego će reći o muslimanu, ja muslim, ja Abdullah. O muslimanu, o Abdullah. Znači, nema tu nacija, tu ima din koji treba da ponesu muslimani, pa će onda dobiti ponos, a definitivno nema ponosa već je hada na Allahom tebareke u ta'ala putu. Možda će neko kazati, jesi li ti svjestan šta govoriš? Znaš li ti da je danas govoriti o džihadu, da je to jednako udaranje na nacionalnu sigurnost ove ili one države? Ovo je din, ovo je vjera. U ovoj vjeri nema jedan dio uzeti, a drugi dio ostaviti. Mi ćemo govoriti o čitavoj Allahu i Tebarek, evo tala vjeri. A znamo da s tim ne možemo ni usporiti ni ubrzati naš kadar. A definitivno ovaj ummet neće biti predvodnik ostali ummeta dok se ne opredijeli na davu i na džihad. Dok ovaj ummet ne bude vodio davu i džihad, neće biti onako kako je Allah kazao za ovaj ummet. Kuntum hajre ummetin uhrižet li nas. Vi ste najbolji ummet koji se pomješao među ljudima. Te'murune bil ma'ruf, tenheune anil munker, wa tu'minune billah. Jer vi naređujete dobro, odvršate od zla i u Allaha te barake u ta'ala, vjerujete. Danas muslimani daju džiziju drugima. Danas muslimane ponižava svak na svim nivoima. I kada će se vratiti neka ponos s tim što ćemo mi diplomatijom zaprijetiti nekome ili što ćemo nekoga ubijeti da je on majmun ili da je krmak pa da on shvati da je životinja, da nikako nije insan, malo sutra na silu se odvraća silom. I zbog toga i mi na ovim prostorima, iako se je govorilo na početku da za rad trebaju dvojica, i kada smo išli u logore i predavali se Srbima i Hrvatima da rade od nas šta hoće, onda smo definitivno na kraju shvatili da nema druge osim tebi puška, meni puška. Ti se boriš na šeitanovom putu, pa izvoli, a mi se borimo na Allahovom te bareke u otala putu, nas će Allah pomoći, a na kraju krajeva musliman uvijek dobiva. Ako pogine, pa to je najbolji završetak sa ovoga dunjaluka. To je šehadet na Allahovom te bareke u otala putu. A ako pobjedi, on će pravdu spostaviti na zemlji, a neće biti nepravda kao što je to danas na cijelom dunjaluku, osim nekih čoškića gdje muslimani pokušavaju da uspostave red na zemlji. Mi se vraćamo ponovo našem serijalu gdje govorimo o takvaluku i spominjanju takvaluka u Kur'anu i sunnetu zastajući kod ti ajeta da vidimo možemo li kakvu pouku i poruku izvući zašto je Allah te bareke evo ta'ala upravo završavajući mnoge ajete rekao bojte se Allaha budite bogobojazni, neka vas na hvalu predvodi. Zato što Allah te bareke u ta'ala hoće da mi svi propisa izađemo bolji muslimani. Hoće Allah te bareke u ta'ala da svatimo da je ovo vjera od Allaha Đerlešanuhu koji nas najbolje zna i koji nam želi samo dobro. I zato se ova vjera sastoji od forme i suštine. I jedno i drugo je usko vezano. Nije ovo samo mehanička vjera. Zavrni odvrni. vrni. Nego ova vjera ima i svoju srštinu. Da čovjek uživa u svim ibadetima. I svi ibadeta bude još plemeniti I još Allahu bliži. I na taj način se priprema sa svojom dušom koja treba definitivno da u džennet uđe čista. Jer ne da Allah Đelešanu prvima da pokucaju na vrata dženneta. Jevma la jelpe umarun vora benun illa men eta Allahe bi kalbin selim na dan, na sudnji dan kada neće od koristi biti sinovi i metak illa men eta Allahe bi kalbin selim osim ko Allahu Đelešanu donese čisto srce. Znači, čiji cilj je proći ovim dunjalukom? ibadeti ti obožavati Allaha šanuhu, iskreno i ispravno i doći pred Allaha Subhanahu wa ta'ala čistog srca znači nema velikih grijeha a za male grijehe svaki dan smo sto puta rekli je stavfirullahi wa natubu i lejk oprosti nam gospodaru tražimo pokajanje od tebe i onda je uvijek si u pozitivno da bi na taj način došao u priliku da uđeš u Firdeusil A'la i budeš sa šehidima, poslanicima, učenjacima, bogobojaznim, a to je najbolje društvo koje će se u džennetu okupiti. Na 30. strani, 194. ajetu, spominje Allah Tebareke wa ta'ala, ponovo takvaluk, kaže uzvišeni, a šehrul harami bi šehrul haram. A šehrul harami bi šehrul haram. Wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين opet Allah dželle šanuhu dva puta spominje takvaluk i to u jako složenoj situaciji mi znamo da muslimani imaju svete mjesece I odmah da se dogovorimo, Ramazan nije sveti mjesec, kao što mnogi misle. Koja su četiri sveta mjeseca, to nek vam bude zadata do sljedeće džume. Pitaću vas da vidim, jer mi samo mašemo glavom ili pokušavamo da svoju vjeru naučimo kako treba. Znači imaju sveti mjeseci, u tim svetim mjesecima muslimani osnovi znači ne napadaju osim ako nema veća korist. I zato kaže uzvišeni sveti mjeseci za sveti mjesecom. A u svetim mjesecima vrijedi uzvratiti. Znači, ako te neko napadne, dozvoljeno je uzvrati, reći čega te zakolje. Oni koji od vas budu napadnuti, neka uzvrate istom vjerom. I Allaha se bojte. Znači, vodite računa pri tome da ne izađete iz okvira, to jeste da ne pređete horumar Allahove granice, jer nije džaba Kur'an kazao a šehrul haram i bi šehrul haram wal hurumat u kisas. Znači, šehrul haram, mjesec harama i opet mjeseci harama. Znači, u tim, stvar, u tim oblicima imaju pravila I od tuda je došla riječ ihram, ono što hađi je oblače na hađu. I kada obučeš ihrame, imaju posebna pravila, koja ćemo kasnije spomenuti, gdje se isto tako spominje takvaluk. Bojte se Allaha Đelešanuhu i znajte da je Allah Đelešanuhu mal mutpeqir, da je Allah Đelešanuhu na strani bogobojazni. Znači, kada te neko napada, I kada neko želi da ti je zrijed kakav nese, moraš biti uvijek u vezi sa Allahom Želešanuhu. Ne smiješ na bandovanje uzrati bandovanjem. Ne smiješ biti, znači, onaj koji uzrača na jedan neislamski način. Moraš uvijek znati da te Allah Želešanuhu kontroliši. Moraš biti bogobojazan. Da prvo izbeci pa reci, a zatim boj se Allaha Đelešanu, jer znaj da će na kraju pobijeti bogobojasni. Al-aqibatu li takva, al-aqibatu li mutaqin, završica pripada kome? Takvaluku. Ko bude takvaluk, gajio ko sebe, on će pobijediti. Hoćeš pobjedu u bilo kojem pogledu, na bilo kojem nivou, samo se Allaha boj, pa ćeš vidjeti govori li Allah istinu, samo će se još jednom jekin pojačati. Hoćeš na takvu boj se Allah, Allah će ti dati. Hoćeš bilo šta, samo se Allaha boj, pa ćeš vidjeti na kraju da je pozitivno došlo od Allaha Đelešanuhu, da je Allah Đelešanuhu rekao istinu i on je subhanahu wa ta'ala velika istina. Da je Allah Đelešanuhu na 31. strani u 197. ajetu kada govori o obredima hađa, od 12 dana do hiđeta koji su najbolji dani u godini. Naime, imamo 10 noći koje su najbolje noći u godini, a to su zadnji 10 dana Ramazana, to jeste zadnji 10 noći Ramazana, a najbolji 10 dana u kojima se sunce rađa su prvi 10 dana do hiđeta. U njima nema boljeg ibadeta od hađa, osim u džahida na Allahovom putu, koji ode i odnese i metak i život i ništa ne vrati. Znači, ko bi ošao i pobjedio neprijatelja i vratio se i ponio puno ganime, bolje hađe od njega. Pa je najbolje u tim danima obaviti hađ. I zato Kur'an kaže Al hađu ešhurum ma'lumat fa man faroba fihinna el hađe fela refete, fela fusuka, vola fusuka, vola džidara fil hađu. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى opet dva puta takvaluk. Gdje? Na čabi, što bi kazao naš narod. Na najodabranijim mjestima, gdje ne smije, gdje šeitani bježe toliki, tolika prisutnost meleka. Odabrani ljudi došli sa svih krajeva svijeta. Ali Allah Đelešanuhu dva put podlači takvaluk. kaže hađ je u određenim mjesecima, u određenim danima, pa man faroba fi himnel hađe, fala rafata vola fusuka vola židala fi hađe. Pa ko se odluči da ide na hađ, nema približavanja ženama, nema griješenja, nema kred na čavu i polijeti pet kutija i pet paketa drine sarajevske i ubijat na pol čabe i u pol čabe na rate i usmrti se od duhana i od drugih grijeha i onda kazati ja sam hađija, alhamdulillah. Ti si turista, estagofirullah, tako kaži. Jer nahaš kada odeš i vrati se i ne budeš bolji posle hađa, puno je turista, a malo je hađija. Znači, nema sastajanja sa ženama, nema griješenja, ogovaranja, svađanja, prepiranja. Vola džidale fil hađ. I nema rasprave. A vidjet ćete ko je na čabu. Nigdje se ljudi više ne raspravljaju se na čabu. Pa i bliz dođe. Ljudi misle kad gađaju tamo šeitena da on stao i rekao udrite me. Ja sam sav dunjalu postavio i na ovo mjesto došao ubijte me. To je simbolično gađamo šeitena. I zbog toga nema rasprave na hađu. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهِ A šta god uradite u tim danima od dobra, znajte da Allah zna. Znajte da je Allah obavješten o tome. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا Obskrbite se za hađ. Nemojte krenuti bez pare dinara. Ponesite odakle imate. I zato ovi naši što nas vode s ovih prostora na hađ, dobro kastiraju svake godine. Znaju odraditi hađi u lijepo, da dobro plati, jer kod nas se sve plaća. Ne smiješ umrijeti ako kravu nemaš da prodaš. Ne smiješ živjeti ako para nemaš. Sve se kod nas kao kod kršćana plaća. A onda kad se vratimo sa čabe, kažu nam, nemojte da je ko ružno govorio o kakvim ispadima, neće vam haš biti u prilog, neće vam haš biti priznat. I onda ljudi šute, boje se, potrošili se, umorili se, još ako ne bude haš prihvaćen. Pa je to veliki biznis danas postao gdje se dobro kasiraju živi ljudi i samo im se još više govori požurite, nema mjesta, požurite, nećete naći mjesta. Ponesite obskrbu, ali najbolja obskrba, pa inna hajde zadi takva, ali najviše što možete ponijeti, a toga ljudi najmanje ponesu. Čuješ E i B na pola fata. Čuješ da ljudi materi jedne druga psuju u pol meke i u pol medine. Jer na arabskom jeziku se to ne može ni kazati. Pa se bošno njegov bezobrazluk čuje nas na svim krajima svijeta Ili njegova dobrota ili hajet ako je čestit i plemenit. وَرْتَقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ I bojte se mene, kaže Allah Đelešanuhu, O vi koji za sebe tvrdite da ste pametni. Allah se obraća razumom obdareni. O razumom obdareni. Bojte se Allaha Đelešanu. Jer uglavnom danas ljudi se boje od žene do miša. Znači, u Kašmiru ljudi se miša boje. Indija koja je napravila atomsku bombu, boje se dvije životinje koja su jedna drugoj velika krajnost. Boje se šarenke i boje se miša. Jer su im to dva osnovna boga u Indiji. La haule o la kuvete illa billa. Kako za ovakve pesiljive ljude reći da su ikako ljudskog rodata? Tad je Allah te bareke u ta'ala isto vezano za hađ, ono što se kaže u finalima hađa, zadnji ti obredi hađa, kada se bacaju kamenčići i kada ljudi su uglavnom ono, frka iz vrka i srklet žure negdje, pa jedni imaju opravdanje i trebaju da požure, drugi kažu ja ne, meni se ne žuri, pa je Allah Đelešanu zna ljudske misli, pa je objavio sljedeće. Kaže, وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْنَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلَا إِثْنَ عَلَيْهِ لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون opet Allah Đelešanuhu počinje obrede hađa i spominje dva puta takvaluk i završava obrede hađa i ponovo spominje dva puta takvaluk. Zato nije pouka onima koji su razumom obdareni. Kaže, spominjite Allaha Đerlešanuhu u određenim danima. U danima znači bacanje kamenčića. Da men ta'adžele ti je u meni vera ihme ali. Pa ko nakon dva dana izbaca kamenče i mora da ide na put fela isma ali, Nema grijeha. Moment ta ahade fela isma ali, Ako ostane, ne žuri mu se. Nema neki veliki obaveza, pa ostane tri dana, nema ni za njega nikakvog haređa, nema za njega nikakvog grijeha. Pod uvjetom li meni tako. Ako ovo sve nije iz strasti, jer ljudi kažu, ma nemam, ja se već umolio pare, potrošio, daj što prije odavde. A drugi kažu, ma pust nek ova gužva ode, pa da mi onda rahat možemo da idemo. Ovo su strasti. Ali ko čovjek kaže, ja nakon dva dana moram da idem, a volio bi da ostanem, ali moja grupa ode, ja sam ne mogu ni ostati, moram ići sa njima, ali mi je želja da ostane na ovim mjestima. To je li meni takav, to je uvjet koji je bogobojazan. A i onaj koji kaže, Pa zašto kad mi je Allah dao priliku da nemam nikakvih problema da ostane? Ja ostajem tri dana i svaki dan bacam kamenče i ponavim na mini. Jer je tako radio poslanik ali salatu wasalam. To je isto bogobojaznost. I zato uzvišene kaže Lime nitleka vattakullah. Za onoga koje je bogobojazan, bojte se Allaha dželle šanuhu wa'alamu annakum ilaihi tuhsharun i znajte da će se da ćete se okupiti pred Allahom subhanahu wa ta'ala ovo je pouka i poruka draga braćo nama svima nije džaba Allah dželle šanuhu ovoliko puta evo nekoliko samo hudbi smo otvorili serija i već vidimo da često u mnogim ajetima po dva puta na nekim stranicama po tri puta se spominje takvaluk tek će nam na kraju kada sve, ako nam Allah Đelešanu dadne života i zdravlja i slobode govora, tek će nam na kraju kad pročešljamo čitav Kur'an biti ako Bog da jasno da Allah Đelešanu hoće da mi budemo normalni sani, a ne može insan biti normalan ako ispravno ne vjeruje u Allaha Đelešanu a kako će čovjek ispravno vjerovati u Allaha Đelešanu ako se boji viša, ako se boji krave, ako se boji sana, nemojte me pogrešno shvatiti. Ima onaj ljudski strah oko koga ne pričamo. Čovjek koji se ne bi bojao onim ljudskim, prirodnim strahom, onda on je tevečelija. Ali da se boji krave kao što se Boga boji neuzubila, ili miša, ili da se boji žene, kao što je slučaj danas, Takvom treba objavi, dobro objasniti tevhid. Ko se žene danas boji, dobro mu objasniti tevhid i kupiti mu 3,5 metra za dimije. I kazati ovo je hedija za tebe, to zaslužuje onaj ko nije gazdao svoje kući. A kako će ti Allah suditi la haula wa la kuvvete illa billa? Jer sva snaga pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ako budeš s tim počinio i širk, Allah je taj koji će ti suditi, a ono što ti mi možemo dodijeliti, ako imamo dakle, to je 3,5 metra za dimije, jer je to osobina drugog spola da nosi žensku odjeću i da ima emocije i da ima svoja prava da me ne bi pogrešno shvatio. Ali, kaže poslanik Ali Seratu Osanam, neće uspjeti narod koja, koga predvodi žena. Znači, ako se žena pita u kući, iako je ona otpravnik svi poslova u kući, a čovjek je samo magarac koji donosi, neće Allah dati bereketa u takvoj kući. I zato ove ženske države u kojima mnoga naša braća žive, hoće da nam te svoje nečasne zakone i pravilnike pošalju ovamo, pa da više damo prava cuki i mišu i drugim hajvanima onda ženi i djetetu nego čovjeku. A svako u islamu ima svoje pravo i zato je kazao poslanik alaih salatu wasalam وَعْطِي لِكُلِّ حَقٍ حَقَّا i svakom podaj njegovo pravo. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنبياء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد I dalje čitamo Kur'an od Allaha tebareke wa ta'ala želeći da budemo od onih koji slušaju Allahov govor i koji slijede Mustafa sallallahu alaihi wa sallam kako bi iz ovih ajeta izvlačili pouku i popravljali svoj i dunjalučki i ahiretski filans. Moleći Allaha tabareke wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom da je slijedimo i da nam razotkrije laž pa da je se klonimo. Na 35. strani 224. ajetu ponovo Allah tabareke wa ta'ala spominje takvaluk i objašnjava ljudima da je jedna ili jedna situacija ne smije zbuniti. Pa kaže uz, uzvišeni žele u ala وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ غُرْبَةَ لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيٌ عَلِيمٌ Kaže i neka vam zakljetve ne nađu prepreku da ispravno postupate u životu. أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ Da budete čestiti, tri osobine spominje Allah Želešanu ovdje. Da budete čestiti, da budete bogobojazni u otuslihu bejne nas i da popravljate stanje među muslimanima. Danas izlazimo, draga moja braćo, iz jedne fitne ulazimo u jednu novu fitnu. Naime, jedno vrijeme su muslimani na ovim prostorima bili puno opterećeni tekvirom. U našoj vjeri ima tekfir. I mi tačno znamo koga moramo tekviriti. Bez toga nema dina. Ali se nekada zna u toj oblasti preći granice. I mi imamo danas ljudi koji pozivaju se da su učenjaci, koji kažu samo da su oni muslimani. Više nema muslimana osim par ljudi, ne znam gdje žive, oko Bečan ili tamo ili negdje na drugom mjestu, ovo su sve ostalo čafiri. To je zaista neprirodno. I to je ono haridžinsko pravilo, ima ma'ana, ima alejna, ili si sa mnom ili si proti mene. Ali hvala Allahu Đelešanuhu, i ti fitneti polako pakuju svoje kopere i odeši. Ne mogu, neprirodno nešto ne može obstati. Ali to ne znači da nas Allah tebarekevo ta'ala neće i dalje iskušavati. Pa sada su nas sve jedni novi fitneti, a to je jesi li sa mnom ili si protiv mene u nekakvom tehničkom pogledu ili da stajemo na jednu stranu protiv drugog, ne želimo da pravedno postupamo, nemamo čestitosti pri tome, nego nam se neko ne sviđa ili neka grupa muslimana nam se ne sviđa onako nešto. I onda kogod sa njima popije kahu, ili kogod sa njima želi da ima most i da bude brat sa njima, nailazi na jednu osudu veli je tebi dozvolio da ti sjediš, pa onda ne znaju da kaže jesu to muslimani ili nisu muslimani. Pa je to nova jedna fitna koja će nas, Allah zna koliko dugo pratiti na ovim, na ovim prostorima. Žele ljudi jednostavno i svi sebi dali za pravo da budu sudije i kadije. Ne smiješ otići tamo, moraš uraditi ovako, ako ne uradiš nako, šta ti je dokaz? Onda mora da ode do Kine, do Japana, da razbija glavu i da traži nekakav dokaz. I zbog toga kažem, nije džaba Allah Đelešanu ovdje rekao, i kada se čovjek zakune, to ne smije da spriječi čovjeka. Zakleo si se da ne s nekim muslimama više pit kavu šeta te prevario. Ili si, i si sakljao se da neš s nekim muslimanom, biti u dobrim odnosima, ali nemoj zaboraviti da Allah Đelešanuhu ti kaže ne smije nikako to da bude prepreka. Ti ćeš se iskupiti za tu zakletvu. Jer u islamu nema pat imat pozicije. Ovo nije tarik loma stup. Ovo nije tarik i put koji nema slijepa ulica. Ovo je islam koji je rješenje za svaki problem i situaciju. Mora da budeš čestit, mora da budeš bogobojazan i mora da se pomiruješ sa muslimanima i da radiš na tome u, pro, u, Salih je moj. Znaj dobro ako bude Salih, a nisi tiše Salih. Jer Salih je čovjek koji je dobar, a mi danas malo dobri vidimo. Nego ljude zoveš telefonom i pitaš ga gdje si? Kaže, evo me na posla laži. Šta radiš? Radim to i to, petlja. Imaš i 20 maraka u zajem? Kaže, nema. A ima 500 maraka u džepu. Reci, ne dam ti ja, jer nisi mi siguran, ali imam ja para. Nemoj lagati, petljati, ne možeš da mi sale. A kamo li je muslih da popravljaš bejne nas i da pomirivaš ljude? Wallahu samijun alim, ali nemoj zaboraviti da Allah tebareke wa ta'ala sve čuje i sve zna. I za kraj, još jedan ajet na 37. strani suri Al-Bakara, 220. i treći ajet, gdje Allah tebareke wa ta'ala objašnjava i takvalu kurazi u porodični, u intimni život. Poduk ajet gdje Allah Želešanuhu govori o dojenju, Pa kaže vol validatu yumdi'ana auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ridaa. Kaže i majke neka doje djecu svoju pune dvije godine. Onima koji žele da dvoje dojenje svoje upotpune. Pročitat ćemo ajed samo na bosanskom i ajed poduži na arapskom jeziku. Nas interesuje zadnji dio ajeta koji govori o, o takvaluku. I neka se kaže, niko ne opterećuje preko svoje mogućnosti. Majka ne smije da trpi štetu zbog djeteta svoga, ani otac zbog svog djeteta. Nasljednik je dužan to sve izmiri, znači otac. Kaže, ako se njih dvoje na najveći način sporazume i odluče da djete odbiju, to nije grijed. A ako zaželite da djeci svojoj dojlje nađete, pa nije ni to grije. Kada osrca ono što ste naumili date, Allaha se bojte. Znači, Allah Đelešanu završava ovu čitavu priču govoreći o tom takvaluku pa kaže وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمِلُونَ بَصِيرٌ Bojte se Allaha Đelešanu i dobro znajte da je Allah Đelešanu onaj koji vidi ono što vi radite. Znači, može biti dogovor, jer je osnova da majka doji djete. Haulein kamilein, limen aradanju timna biba. Znači, dvije pune godine za onoga ko želi da upotpuni dojenje. Zašto mi vidimo danas juna na ulici? Zato što šarenku sasnu, jer treba mlada da sačuva svoj izgled. I onda ima vika u kući. I zato kada odemo doktorima i kažemo beba kašli, beba slini, beba ima prodjev, uglavnom odma pametan doktor što pita, a dojiš li ga, samo nastavi da dojiš. To je najbolji lijek. U tom lijeku sve ima. Jer Allah Đelešanu je stvoritelj tog mlijeka. Allah Đelešanu je stvoritelj tog djeteta koji ga je dao da pije u majčinoj utrobi krv i da od toga napreduje. A nakon toga što je došao na Dunjavu, onda više ne pije krv, nego pije mlijeko. Da bude prirodan i da bude pitoman I na kraju svega toga bojite se Allaha Đelešanuhu i dobro znajte da Allah tabareke wa ta'ala zna i vidi i obavješten je onome što vi radite. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da nas učine od bogobojazni i da se bogobojazni na nas ugledaju gospodaru naš. Pomozi džahide muslimane u Palestini, pomozi muslimane u Iraku, Afganistanu, Čečeniji, Somali na svim dijelovima Dunjavka, gdje se bore da uzdignu zastavu Islama.